Allahu dželle vala korisno i pokorno se vraćamo i svjedočimo da ne imamo drugog znanja osim onog znanja kojeg nam podaje Allah dželle vala svoje dobrote, blagodati i milosti, pa ga molimo Vala da nam tu svoju dobrotu, blagodat, milost prema nama poveća, da nam podari korisno znanje, znanje od kojeg ćemo se okoristiti, svoj život popraviti, a doista je Allah Vala sve znajući, sve mogući i mudri. Jedna od bitnih osobina svakog vjernika i svake vjernice jeste da vjeruje u gajbe. Koliko je bitna, Allah subhanahu wa ta'ala spominje odmah na početku svoje knjige. Prva osobina istinskih vjernika. Dobro vam je poznato na početku sure Al-Bakara, Allah dželjavala kaže ali lam mim, zalika al-kitab, la riba fih, hudan lil muttaqin, alladhina yu'minuna ta uzvišena knjiga koju nemamo baš nimalo sumnje, uputstvo je bogobojaznima onima koji budu vjerovali u ghaib. Onima koji budu vjerovali u ghaib. Od gajba jeste sve ono što dolazi nakon naše smrti. Kada umremo, sve ono što će se dešavati do nastupa sudnjeg dana i nakon sudnjega dana. Dakle, smrt je ta prva od gajba, ono u što trebamo čvrsto vjerovati. I ovo je jedna velika istina o kojoj govori Kur'an, o kojoj govore vjerodostojni hadisi Allahov poslanika alihi salatu salam i sami nismo svjedoci toga. To je velika istina koju svi mi poznajemo i potvrđujemo, međutim rijetki su oni koji se za nju pripremaju. Kako treba? Allah dželle vala to jasno kaže i poznati su vam kur'anski ajti koji govore o tome. Kullu nafsin jedno živo biće okusit će smrt, jedno. Kullu men alejha fan, kršta na zemlji proći će, propisano mu je prolaznost. Da se iko mogao spasiti smrti, da ne okusi smrt, da ne umre na ovom dunjavuku, spasili bi se smrti najbolji Allahovi robovi. Vjerovisnici i poslanici, od njih najodabraniji poslanik, Muhammed Mustafa alihi salatu sam, međutim, za njega Allah djelovala još kaže u knjizi inneke mejitu, ko innahu mejitu, ti si smrtnik, ti ćeš umrijeti. I svi oni nakon tebe će umrijeti. Fe imite, Fahum halidun, fahum halidun, ako bi ti umro, znači oni ostati vječno, znači oni bi živjeti vječno. Niko od nas neće ostati na ovom dunjavu. Kada nije ostao on, Muhammed Mustafa alaihi salatu wasalam, da vječno živi, niko od nas neće ostati. Svakom od nas će doći smrt. Kao što je došao Džibril, kako se spominje u hadisu Sahra Nisada Sa'idi, radijallahu ta'ala, mi se Hadvani ga cijeni dobri, da je došao Džibril i rekao Allahom poslaniku Muhammedu alihi salatu wasalam, ja Muhammed, išma šit, fa inneke luđitu, wa ahbib men šit, fa inneke mufariku, wa al ma'šit, fa inneke menzimbi. O Muhammede, živi koliko god hoćeš, ali znam da ćeš umriti. Ti Muhammede i svi nakon Voli koga god hoćeš, ali znaj da se od njega moraš rastaviti. Prije ili kasnije, jednim drugih će mu se rastaviti. I radi što god hoćeš, znaj da ćeš zato biti pitan. Zato ćeš biti na nagrađivan ili kažem. O tome govore brojni kurkanski ajeti, brojni, još brojni hadise Allahov poslanika alihi salatu wasalam, to je zasigurno i velika istina. Međutim, svjedoci smo, pogledamo i oko sebe, u kakvom i kolikom nemaru živimo. Ahiret sve nam je bliži, a dunjavog sve dalje od nas. Naš kabor sve nam je bliži. Niko od nas ne zna kada će nastupiti na smrt, tako? Niko. Kao što kaže Đela Vala, u zadnjem majtu sura Lukmanu, oma tedri nefsom nada teksilu vada, oma tedri nefsom i ehi abin temut. Nijedna duša ne zna šta će sutra zaraditi, niko od nas ne zna koliko mu je na fakir sutra propisano. Jedna duša ne zna gdje će umrijeti. Niko od nas ne zna gdje i kada će ga smrt zadesiti. Međutim, pogledamo iz, u sebe, u svoja djela vidjet ćemo da živimo u velikom nemaru. A kabur svaki dan je Kabur u kojeg ćemo sigurno biti na stanje je mračna, tjesna, duboka jama kojoj nećemo imati prijatelja, niti sudruga, niti onoga koji će nas razgovoriti izuzev dobro djelo, izuzev naša dobra djela koja učinimo za svoga života, prije naše smrti. Ono dobro djelo bit će nam prijatelj, bit će nam drug, bit će nam sabesjednik, pravit će nam društvo sve dok nastupi sudnji dan. Kabur je mjesto koje u sebi sadrži mirna, nešlovična tijela, na početku su takva, međutim polahko uzima se od njih, polahko ih crvi, najedaju, nagrizaju, ta tijela troše se, prolaze, sve dok ne postane prah. Kabur je mjesto svih nas, i uglednih i pošlačenih, i imućnih i siromaha, i učenih i neukih, i muškaraca i žena, i odraslih i djece. Kabur je sudnica kako će biti nam postavljena određena pitanja. Tražit će se od nas odgovor. Laž će se dokazivati pojedinih, a drugima će se istina potvrđivati, pa će jedni biti obradovani sa dobrom i lijepim mjestom u dženetu, bit će im pokazano njihovo mjesto u džemetu. dok će drugi biti odmah na početku svoga ahireta, razočarani, rastuženi, pokazat će im se mjesto u džahennemu, u vatri koje, ih čeka. Zato će dobro biti nekome džahennemska bašća, a drugima će biti džahennemska jama. Nekome će biti kuća radosti, kuća počasti, dok će drugima biti kuća žalosti i propasti. Allahu poslanik alihi salatu wasalam je rekao Ma ejtu min varam qat illa wal qabru afdal min. Nikada nisam vidio nešto loše, nešto strašno, a da nije strašniji od toga. Nikada ništa u svome životu nisam vidio nešto što bi me zaprepasilo, prestravilo, a da nije još strašnije od toga. Osman, radi Allah, to što vam je poznato, kaže se kada bi došao pred kada bi došao na mezar, stao bi plakati i plakati sve dok ne bi svoju pravdu natopio suzama. Pa prolaznici ili oni koji bi bili u njegovom društvu, pitali bi ga, bilo bi mu rečeno, šta ti je, kad se spomene pri tebi džena ti ne plaćeš. A ovdje kada stojiš pred kaburom, ti plaćeš. Pa kaže, doista sam čuo Allahov poslanika alihi salatu sam da je rekao, innal kabra awvalu menazil al ahira. Doista je kabur prvo mjesto prva stanica ahireta. Ako se spasi u njemu, spasit će se svim kasnijim i na svim kasnijim stanicama. A onaj koji se ne spasi u kaburu, kasnije će mu biti sve gore i gore. Jedan čovjek ušao je kod Omera ibn Abdelaziza, Rahimahullahu Teala, poznatom Omer, unuk Omera ibn Khattaba, radijallahu Teala, dva velikana u islam, islamskoj historiji. Ušao je jednog dana kod Omera ibn Abdelaziza, koji se često spominje kao peti pravedni halifa, pa se zaprepastio od njegovog izgleda, njegovog lica koje je bilo propalo od dugog ibadeta, od zuhuda, povlačenja u sebi, isposništva, od posta također. Pa kada ga je vidio Omer, kaže, a šta misliš da me vidiš samo tri dana nakon mog ukopa u Vidiš me sada i čudiš se mome izgledu. Prestravljen si, prestrašen si, kako li bi bilo tvoje stanje da me vidiš samo tri dana nakon što se spustim u kabor. Kada vidiš kako su, kako su mi moja dva oka iz i cure mi dobra. Kada vidiš kako su mi se moja usta otvorila i usne spala. Kada vidiš kako se iz moga stomaka širi neugodan miris. Kada li vidiš kako iz moga nosa izlaze crvi i mravi, kako li bi onda tek je bilo za prepaštenje? Hasan al-Basri, rahimahullahu ta'ala, kaže stvorenja nisu doživjela u svome životu, niko od nas nije doživio u svome životu kao što će doživjeti dva dana i dvije noći. Niko od stvorenja nije u svome životu, za vrijeme svoga života doživio dva dana kao što će doživjeti dva posebna dana i dvije posebne noći. Dva posebna dana, kaže, jesu dan kada ti dođe glasnik od Allaha, kada ti dođe na nismati. kada se ga preglasi, kada ti dođe iza koliko si se pripremio za njega, koliko se pripremio za njega jedan veliki islamski učenjak i pobožnjak, čuli se za njega vjerovatno, Ebu Hatim asam rekao je prelijepe riječi, koje da se mogu zapisati nakon kitaba i suneta vrijedilo bi zapisati zlatom. Rekao je, između ostalo govori o ovome, ali govori o drugim stvarima, lijepo je da se spomenu. Kaže, saznao sam na moju na faku neće pojesti niko drugi do ja. Pa sam time smjerio svoju dušu. Moj risk, moju na faku, niko mi ne može preoteti. Allah subhanahu wa ta'ala obavezao se da će svakog od nas hraniti i svakog od nas propisao je na i niko od nas neće otići sa ovoga svijeta, sve dok u potpunosti, kako kaže Allah, sami Ali i ovom Hadisu, jer imam tada vam išao dani da ocjenje dobri, da potruši u potpunosti svoju novaku. Nemojte da se zato sikiraš. Nećeš otići sa ovoga svijeta, niti ćeš ostati na ovom svijetu bez napake. Kaže, saznao sam da moju nafaku niko neće pojesti do ja, pa sam time umirio i smirio svoju dušu. Saznao sam da moja djela niko neće raditi drugi do ja. Hoće li neko za mene klanjati, postići niko dojam. Pa sam požurio da se pozabavim svojim djelima. I saznao sam da će mi smrt doći iznenada. Niko od nas ne zna kada će mu smrt doći. Saznao sam da će mi smrt doći iznenada, pa sam požurio da je dočekam spreman. Da je dočekam spreman. Naši prethodnici, kada bi im bilo rečeno, sada će ti na vrata pokucati melek smrti, dođi da ti uzme dušu, ne bi znali koja djela da čini. Ne bi znali više koja od dobrih dijela da čini. Imali su kod sebe sva dobra djela i to na najvišem, najvisočim stupu. Potpunosti. I mi, kada bi nam bilo rečeno sada će vam melek smrti doći, ne bismo znali šta da radimo. Zbog čega? Zato što nemamo ništa od dobrih djela. Ne bismo znali koje je nam dobro djelo sada u tom trenutku najviše će koristiti. Pa u razmišljanju melek bi nam smrti došao. I mi počesto se guzamo, jer smo dobri muslimani, mi smo spremni da u ovakvom stanju sretnemo Allah mi slijedimo naše ispravne prethodnike. Razlika između nas i njih je koliko jedan pedan. Pa kada kažemo ovako koliko je jedan pedan, mi kažemo to nije mnogo. Mi smo tu blizu njih, pravno braća, cijenine sestre, to je pedalj koji se ne može znati. To je ovaj ovdje pedalj. Između srca i jezika. Kod njih je vjera bila duboko usađena u srcu. Pa iz tako čvrste vjere izlazila su djela o kojima kada čitamo razumom zastaje. Razumom sve. Dok je kod nas uglavnom vjera sa na jeziku. Organizujemo evo predavanje, seminare, kurseve, tribine, kada pogledaš u naša djela, da nam ova djela nije zabranio nam, dakle, ne gubimo nadu i njegovu da pa će se spasiti u kraju sudnjem danu. Pa kaže čovjek, niko, nijedan čovjek, jedno stvorenje na alupu nije doživio dva dana kako će doživjeti, kako će doživjeti. Jedan od njih jeste kada mu bude glasni od Allaha, melek smrti. A drugi dan jeste kada bude dan proživljenja, sudnji dan. Sudnji dan, najteži dan. Nema dana da se može porediti sa sudnjim danom. I njegovu strahotu, njegovu tegobu, njegovu težinu, najbolje oslikavaju riječi koga? Allahovi poslanika, vjerovjesnika, koji će u tome danu govoriti za sebe nefsi i nefsi, samo da se ja danas spasim. To će govoriti poslanici i vjerovjesnici. Nema boljih ljudi od njih. Nema da je neko više i o više i skrenije Allahu subhanahu wa od njih. Oni će se za sebe brinuti koliko se brinemo mi. Međutim, sutra nam neće koristiti ništa ta briga, kajanje, tugovanje, od danas, od sada, od ovog trenutka trebamo se pobrinuti za sebe. Kada će se oni brinuti i govoriti samo da se ja spasim, i svaki od njih, i Isa, ali i Salatu, sam će spomenuti samo jedan grijeh. Samo jedan grijeh da su učinu. I zbog toga će se pojaviti koliko mi grijeha hoće. Poznati su vam primjer iz naših prethodnika Salafu Saliha da bi se obračunavali koliko su živjeli, ne znam, 70 godina, pa su izbrojali koliko je to dana, pa samo da u jednom danu učine grijeh. Pa su izračunali koliko to grijeha upali u nesvijest. Kaže, jedan grijeh. Kako kad jednom danu učinim stotine grijeha? Koliko je to onda grijeha? Poslanici uradili samo jedan grijeh i kažu nefsi nefsi, samo da se ja danas spasim. I također njihove riječi oslikavaju tegobu, teškoću toga dana, težinu, kada kažu doista se naš gospodar danas rasrdio kako se nikada ranije nije rasrdio kako se nikada kasnije neće nasaditi. Zato su se dva dana koja niko od nas sličnim tim danima neće doživjeti na dunjavku. A dvije noći, dvije noći jeste prva noć u kaboru. Naša prva noć u kaboru. Kada ispustimo dušu, pa kada pozovu onoga koji gasili, da nas ogasili, kada nas umotali s kada nam klanjaju dženazu, bez rukova i bez srđe, dženazu koja je ima svrhu dobi, traže za nas oprosta, da nam se ovo pa nas ponesu do mezarja, pa nas puste u kabor. Prva noć, to će biti najteža noć za čovjeka i također noć u oči proživljenja, u oči sudnjih dana. Hajde malo da proživimo sa svojim srcima ovu prvu noć sa svojim srcima. Ovu prvu noć u kaboru, koju ćemo zasigurno i ja biti bolesti prije i kasnije. Ali nastojimo večeras da je proživimo sa svojim srcima kako bismo se ako Bog da sutra pripremili za nju i ako Bog da kada budemo istinski provodili tu noć da je provedemo u lijepom, u lijepom društvu. Dakle, da zamislimo malo sebe ja, ti i također ti sestro kada nas puste u naši sinovi i naši prijatelji. Stave daske iznad nas, zatim spuste onu iskopanu zemlju, vrati sud, zatim odlaze iz našeg kabura. Mi, kako je došlo u hadisima, čujemo njihov topor, njihovih stopala. Odlaze s kabura. Jeste li ikada se nalazili u potpunom mračnoj tamnoj sobi? Ništa stavite ovako ruku ispred sebe ne vidite. Tako će biti u kakvu. Daske ispred vas, pored vas sami, zatim zemlja, sa strane zemlja. Prvo ono što će vas dočekati, što će mene i vas dočekati tada u kaburu, a, jeste ta tmina, ta tamo, samo će, nema nikoga uz nas. Iz te ubitačne, predstavljajući tišine, mokre tišine, probudit će nas glas. Čuš glas? Moguće? Da neko ima ovdje uz mene u kaburu? Jeste. Kabur ti se obraća. Prvo što će se čovjeku desiti kada se spusti u kaburu, jeste da će mu se kabur obratiti. Tvoj kabur i moj kabur meni. Pa ukoliko budemo Allahu dželjavala pokorni robovi, na dunjavuku prije tog trenutka, prije nego li nam dođe duša do grba. Budimo Allahu dželovala pokorni robovi na srži, na kijamu, u postu, uz njegovu knjigu, u hizmetu njegovoj vjeri. Kako će reći mrheben mu ehne, dobro nam došao. Iskavljati će nam gostoprijenstvo. Međutim, ukoliko čovjek bude nevjernik, ukoliko bude grešnik, ukoliko bude inačija, reći će mu se na merhaben vola ahmed. Nema tebi dobrodošli si kod nas. Teško li se kod nas. Zamisli da se nalaziš u mračnoj prostori i čekaš, ležiš, a zatim ti preni. Preni te iz tvojih misli, iz mjesta gdje se nalaziš, tvojih osjećanja, nekakav glas. Ma što ti poručio, ma kako ti se obratio, čovjek će se prepasti. Čovjek bi se i svakog stanja. Bilježi i Šejbek s vjerodostojnim lancem prenosilaca od Ubejla jednu mejla da je rekao Doista će Kabur reći O sine Adem, šta si pripremio za mene? Šta si pripremio za mene? Zar nisi znao da sam ja kuća osamljenika? Zar nisi znao da sam ja kuća napuštenih, ostavljenih onih, onih koji su mnogi svi ostavili? Zar nisi znao da sam ja kuća koja izjeda, Kutit bilježi Ibn Mubarak s vjerodostojnim lancem prenosilaca od Usejda ibn Abdirahmana da je rekao do mene je došla vijest, saznao sam da vjerni kada umre i kada se ponese prema Kaburu, vjerni kaže požurite, požurite, požurite mnom. A kada se spusti u kabur i zatrpa, zemlja mu se obrati. Kabur mu se obrati govoreći zemlja, bio si mi drag dok si hodio po mene. A sada se nalaziš u meni i oblici mi drag. Međutim, kaži kada se nevjerni, grešni ponese prema kao nas. Kada se ponese. Kaže, vratite me, ne žurite sa mnom, ne idite sa mnom, vratite me. A kada se spusti u kabur, zemlja mu se obrati i kaže, bio si mi prezren, dok si hodao po mojim leđima, dok si hodao na meni i sada se još mrži kada se nalaziš u meni. Također je zabilježen Ibn Mubarak od Ubejda Ibn da je rekao kako će biti prvi koji će se obratiti čovjeku i reći mu teško li se tebi o sine Ademo, zar nisi upozoren na mene, zar nisi upozoren na moju tjeskobu, na moju tminu, na moj neugodan miris, na moj smrad, na moje strahote. Evo trebamo slušati svojim srcem, ne samo svojim ušima slušati svojim srcem i do drugog trenutka pripremati se, da nam se kaže marhaban wa dobro dobrodošli, da nam se iskaže dobro, gostoprinstvo. Zatim, dakle, presraviš se, makar ti riječi kažu se, makar bila i lijepa ovaj marhaban wa dobro nam došao, kada te neko, i premeni svojih misli u potpunoj tami, presraviš se. Međutim, nakon toga dolazi drugo. Dok budeš ležao, onako ti u tvome platnu, ono tam si, primijetit ćeš kako se zemlja pomira sa tvojih strana, s desne i lijeve strane, kako se kod nas običaju danas popavaju ljudi. Hoće se to udajiti od tebe, da ti budeš široko u kaboru, da se možeš malo raskomotiti. Ne, već sa desne i sa lijeve strane polako ti zemlja primiče se. To je poznati kaburski stisak. Poznati kaburski stisak o kojem govori hadisi Allahov poslanika alaihi sallatu wa sallam. Pa se kaže u hadisu koga bilježi Imam Ahmed, svoj dostojni lancem nosilaca, rekao je Allahov poslanika alaihi sallatu wa sallam Inna lil qabri dattah, lau kana ahadu nađe minha, nađa sadi do mas. Doista kabur ima svoj stisak da se iko mogao od tog stiska spasiti, spasio bi se Sad ibn Mas. Da, i da, i da. Sad ibn Mas. Ste li čuli za to velikane? To je ashab čio je dženazi prisustovalo 70.000 meleka. Allahov poslanik Alihi Salatu sam kada je išao do svoga mjesta koje pripada imamu, ovako je preskakao, a nije se vidio nikom. Pa je rekao da su safovi meleka. Sad igramo vas kome su otvorena sva nebeska vrata nakon njegove smrti. Sad u nas zbog čije smrti se zatrisao arš milosti Bog. Arš Allah Đelevala zatrisao se zbog smrti sada u nas. Ko se za mene tresi? Plače li ko za nama? Samo oni koji su bili uz nas. Hoće li za nama plakati zemlja? Hoće li za nama plakati nebesa? Zemlja na kojoj smo jesmo li obavljali Allahu dželovala namaze, padali na srcu nebesa, kuda se izdizala naša doba Allahu dželovala. Ali da se iko mogao spasiti ovog kaburskog stiska, spasio bi se sad jednu nas i on se nije spasio. Misliš da ćemo se mi spasiti? Sigurno nećemo. Bilježi Taberani u Mođevu Kebilu od Eba Ivar Ansari radi Allahu Đelani kaže jednog dana okupanje dijete, bila je jednaca, pa je ukupano dijete, bila je Allahu poslanika i salatu i salamu pa je rekao, la uflite ahada min u kabri la uflite ahada Da se iko spasio kaburskog stisla, ovo dijete bi se spasio. Dakle, čak i dijete. I dijete će biti stisnuto s desne i s lijeve strane. Međutim, zasigurno, nakon smrti, sve je pitanje imana, vjere i nevjere, dobrih i loših djela, Tako i ovdje, kao što će se čovjeku kako obratiti vjerniku i reći merhaba, dobro nam došao, a ne vjerniku reći da Bog da nam je došao, što se nam došao, nema da se. Isto tako razlikuje se stisa u kaboru za vjernika i za nevjernika, za dobro i za loše. Pa Mohamed je tejni rahimahullahu ta'ala pojašnjava razlog zbog čega taj uopće stisak u kaboru. Zašto ćemo biti stisnuti? I kako će biti stisnuti od strane kabora vjernik, a kako ne vjernik? Dobar ili zao? Pa kaže, do kampuskog stiska dolazi zbog toga što je zemlja ljudska osnova. Od zemlje smo stvoreni. Od zemlje smo stvoreni, zatim smo napustili zemlju. Od zemlje smo stvoreni i otišli smo od nje. A pa kada umrimo, ponovno se vraćamo u zemlju. Zemlja je naša majka na neki način, kaže Mohamed Atemi. Kao što majka prigrli i stisne u svome naručju svoje dijete koje je bilo daleko jeli od nje i dugo od nje, odsutno. Pa kada ga pronaći prigledi ga u svoje naručje, čvrsto ga stisne. E tako isto kaže i zemlja. Kada se vratimo, kada nas u zemlju, zemlja će nas stisnuti, zagrliti. Međutim, kaže, onaj koji bude pokoran, ona će ga s blagošću pritisnuti, dok nevijednika, nepokornog grešnika, grubo će grubo će pritisnuti i istisnuti. Zato, radimo i, brate, vrijeme da se pripremamo, pa ako već moramo i biti stisnuti u kabru, da budemo s tom blagošću pritisnuti. Zatim, dakle, u kabru smo. Obraća nam se kabru. Bivamo pritisnuti na kakav takav način u kabru. Na dobar, to zavisi od naših dijela. Ili na loš, zavisi od naših grijeha. Zatim, ugledaš nakon tog stiska, nakon što se zemlja ponovno vrati, kako se ponovno vrati u svoj prvobitan izgled, osjetiš nečije prisustvo. Sve se ovo dešava odmah onih trenutaka kada budemo spušteni u kapu. I o tome govore brojni vjerodostojni hadis. I nemojte reći, a ovo su priče. To vjernici neće ne kada bismo sada otkopali ništa ne bismo oživili što nam malo priča vidjeli. je rekao, Vidite dvojicu ljudi kako spavaju u istoj sobi, tako? U istoj sobi, jedan pored drugoga. Spavaju zajedno, u isto vrijeme, u istoj sobi, jedan pored drugoga. I probude se jedan i drugi. I na licu jednom vidite osmije i počne da priča što je sve vidio i doživio u snu a drugi probudio se sad osnojen, prepadnu, drhti i spominje što je vidio u snu. Nama je dobro poznato da čovjek kada umire, kroz šarijeske tekstove dobro nam je poznato da čovjek kada umire da mu dođe u na daljinu dok ne doseže njegov pogled. Pa sjedne i polako mu se približava merek smrti i njegovi pomoćnici. Čovjek, dakle, još uvijek živi na dunjavu. Jeste, to su zadnji trenuci koji mu se odbrojavaju. Ali još uvijek živi našim životom. I on vidi to od meleka smrti i njegove pomoćnike. A mi se vidimo pored njega ništa od toga ne vidimo. Dakle, a još uvijek živi našim životom. A kada umre, onda to više nije dunjavučki život. Onda je to vrsa I njemu se dešava i vidi se, jer on mnogo što doživljava, mi ne vidimo. Mi da otkopamo kabur, na nekima od njih vidimo kome Allah žele dadne mogućnost da vidi. Kao što je poznato iz određenih kazivanja, to su bivali odkopavani određeni kaburi, pa su vidjeli šta je, šta je kaburski azab uradio od njih. Hm. Onako za obavještenje svima vama proširili onaj CD, sjeti se smrti ili tako. I tamo šta je uradio kaburski azab od mladića. To nije ispravno vjerovanje. Nemoguće je da čovjek, pogotovo svi mi, vidimo golim okom šta je kaburski azab uradio od čovjeka. To dakle nije ispravno djelovanje. u poslanika Alihi Salatu sam je stojao na kaburovima nevjernika i čuo kako se oni kažnjavaju. Dolazio je sa svojom demom pa je dela uznamirila se i čuo je kako se kažnjavaju. Pitao je ko su stanovnici ovih kaburova pa je rečeno da su to ljudi još prije dolaska Islama. Oni koji su obožavali je ima Allah subhanahu wa ta'ala pa je rekao doista se oni kažnjavaju u kaburovima i vi ga nećete također doživjeti ove trenutke, molio bi Allah subhanahu wa ta'ala da vam mogući da vidite kako se kažnjavaju. Međutim, dakle, to je sklonjeno od naših očiju. Nije pročena ta doba da mi vidimo. Zato dakle nije u redu da se onaj dijeli. I da se govori kako je moguće vidjeti gorim okom na dunjavuku, golim okom šta kako radi od čovjeka. Ovdje smo obavješteni kroz Kur'an i kroz sunet, to je naša djela da se vjera može dokazati jedan plus jedan, ne bi se zvala vjera, to moraš vjerovati. Zato je prva osobina istinskih vjernika koji će uspjeti, s kojima je ono zadovoljna, koji su na pravom putu koji vjeruju ga im. I to je ono što vjernike razlučuje od drugih. Zato dakle trebamo vjerovati ovo i ovo će zasigurno sve nam se desiti čim budemo spusteni u Pa nakon stiska kada se kamor oplatio, osjetit ćeš nečije prisustvo. Jer tako u sobi, kada spavaš ili kada se probudiš u mrtvoj tami, ako se neko nalazi pored tebe, osjeti se nekako. Osjeti čovjek da neko je prisutan. Pa ćeš nakon toga uvidjeti i vidjeti nekoliko očiju kako te gledaju. To su munkir i je dva meleka koji će doći svima nama. Dolaze s posebnom zadužbinom, posebnom od koje zavisi naš završetak, ali za koji smo se trebali pripremati još od Dunjavaka. Munkir i Nekir. Stoji u opisu da su to neki tamno-zelenog izgleda, tamnih lica, druge kose. Njihov glas je poput glasa Grnjavine, Njihov glas je poput glasa Grnjavine a pa iz očiju im svijetli kao što svijetli svjetlica. Imaju duge zube i duge, velike zube i velike noge. Kažu učenjaci i i drugi, da se pojave među ljude, da dođu u neko naselje, selo ili grad, ljudi bi se prestravili od njih. I ovaj je bio strah. Kako će biti moje i tvoje stanje kad nama samima dođu? Nemamo nikoga od sebe. Ja sam u svome kaburu, ti sam, ti sam u svome kaburu. Sam, bespomoćan, nemaš snage, nemaš nikoga koji će ti pomoći. I dođu ti takva dva meleka, strašnog izgleda, od kojih ćemo se zasigurno prestraviti. Dolaze zbog posebne zadužnje. Dolaze da nam postave određena pitanja. I to će biti ta kaburska patnja, kaburski ispit, kabursko iskušenje. Kao što Allahov poslanik alaihi salatu wa salam kaže u hadisu Esmin radijallahu ta'ala kako bilježe Buharija i Muslim وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي قُبُورِكُمْ مِثْلَ أَوْ قَرِيبًا مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ To koliko će tu Objavljeno mi je, posebna objava. Objavljeno mi je da ćete se vi pitati u kaboru, da ćete se iskušavati u kaboru slično, isto ili slično kao što ćete biti iskušani, ispitani, provjereni deđavom. Deđavom. A poznato nam je kroz druge hadise da nije bilo ni jednog vjerovjesnika od Nuga, od Adama Nuga, Arihina, na salatu Salam, do Muhammeda Arihi sa otcom da nisu upozoravali na Deđavom To će biti najveća kušnja koja će zavisiti stanovnike dunjavka. Kaže Allah, poslanik alihi sa u kabulu ćete slično biti ispitani Mnogi će, stopala mnogi će za vrijeme deđala okliznuti se. U biti, povjerovati u njega. Poznato nam je da će pozivati da je on božanstvo i da će Allah i svoje se da ispita ko je za džennet, a ko je za džahannam, jer je džennet Allah roba skupa, a ako je nešto skupo, onda to treba dobro platiti, onda to treba dobro ispitati, provjeriti. A pa će biti posebna kušnja posebna kušnja jesu ja treba prva pitanja o kabru. Čudno li je naše stanje? Ima vjerovatno ovdje studenta. A i mi smo neki bili studenti, tako. Pa ne znamo kada trebaju da izađu ispitni rokovi i izađu ispitni rokovi, ne znamo kako će nam biti pitanje na ispitima i moramo se pripremati. Mi znamo kako će nam pitanje biti pitanje u kapu i na sudnjem danu ali rijetko ko se od nas pitanje za ta pitanja. Bićemo upitani tri pitanja. Ko je tvoj gospodar? Koja je tvoja vjera? I ko je tvoj poslanik? Međutim, drago braće i ciljne sestre, ko je tvoj gospodar? Neće moći odgovoriti osim onaj koji ga je obožavao iskreno, čisto, jasno na koji je poznavao, upoznao što je god moguće više svoga gospodara. Znamo li zašto je naša ovakva vjera, ovakva plinama vjera klima, vjera islam i potpuna vjera. Međutim, naše praktikovanje te vjere, zašto je ovako? Zato što u dovoljnoj mjeri ne poznajemo svoga gospodara. Ja često znam reći sebi i drugima, kada bi nam neko sada ušao sa strane i rekao, momci, djelujte, sve je to lijepo, pričate, lijepi ste mi, ali samo pet minuta mi neko kaže o Allah, o gospodaru kome padate na srcu. Ajde, pet minuta mi priče. Ko je tvoj gospodar? Kako si upoznao svoga gospodara? Jesi ga samo potvrdio jezikom, a srcem daleko bio od njega svojim tijelom još dalje? Znajmo dobro da nećemo moći odgovoriti na ovo pitanje. Od ovih pitanja zavisi sve. Ko je tvoj gospodar? Koja je tvoja vjera? koji god sam. Neće moći odgovoriti na jedno pitanje, osim onaj koji spozna svoga gospodara. Ako treba, bude obožavao samo njega, s potpunom ljubavi, s potpunom pokornosti poniznosti. Koliko znamo svoga gospodara, koliko smo objeđeni u njega, Allah dželalahu, to bi trebalo da bude naša najveća poznanica na dunjavu. Koliko smo iskreni prema koliko strahujemo od njega, koliko se nadamo njega, koliko žudimo za njim, koliko volimo svoga gospodara. Koliko volimo svoga gospodara? Volimo li svoga gospodara? Abdullah ibn Masud, pa sam radi Allah, tamo mnogi slavi kažu, ako tvrdite da volite Allaha, iskušajte se sa njegovom knjigom, koliko volite njegovu knjigu, koliko Koliko nas imamo za Allahovu knjigu? ljudi doživi 60-70 godina, ne znaju učiti Allahovu knjigu. to nije samata? I opet tvrdi da vole Allaha subhanahu wa ta'ala. Koliko zikrimo, spominjemo Allaha subhanahu wa ta'ala. Zar nije došlo u suri Al-Bekane, ajet koji nas najviše postiče na zikr Allaha subhanahu wa ta'ala. Fezguru li kurkom. Vi mene spomenite, pa ću ja vas spomenuti. Allah kaže, vi mene spomenite, pa ću ja vas spomenuti. Allah džela vada koji je iznad sedam nebesa, arš iznad sedam nebesa, Allah iznad arša. Nije negdje dole daleko da se digneš desetine kilometara u nebo, u nebesa, ne bi se vidio dole. Ne bi nas vidio. Allah je iznad arša, arš iznad sedam nebesa. Stoji u pojedinim predanjima, između svakog neba je 500 kilometara. I Allah dželala tebe u imenu spominje, tebe i tvoga baba. Po imenu. zikr i ustrajavanje u njemu proizilazi iz srca koje je ispunjeno ljubav i Allahom subhanahu Koliko smo zadovoljni svojim gospodarom, koliko smo zadovoljni svojim gospodarom. Slušajte kada Rabi da nas sahani, rahimahullah, da kaže čovjekovo zadovoljstvo Allahom, svojim gospodarom ogleda se u tome da je zadovoljan njegovom odredbom, da je zadovoljan njegovom odredbom. Što god Allah Đelna Vala propiše, on je zadovoljan. Allah nam propisao toliku napaku rizik zadovoljno. Allah nam propisao, ovaj zadovoljni. Allah nam dade neko drugo iskušenje, zadovoljni smo tim. I mi trebamo biti takvi. Nemojte nikada zaboraviti hadis kod imama muslima. Čudno li je stanje vjernika ili divno li je stanje vjernika. Njegovo stanje uvijek dobro, ali vjernika. Onoga koji je praktičar vjeri, koji je pokoran Allahom, ne samo na jeziku. Pustite riječi, pokažemo svoju vjeru djelima Čudno li je stanje vjernika, divno li je stanje vjernika. Za njega je uvijek dobro kada ga Allah iskuša nečim, nekim teškim iskušenjem, on je strpljiv, on pa Allah je izlaz. Sveđa Allahu ba'da usri yusra. Allah će zasigurno nakon te gobe dati izlaz. Inna na usri yusra. Zasigurno nakon gobe dolazi olakšica i brojni drugi kuranski ajed. A ako mu dadne nekakvu blagodat, on je zahvalan Allahu, pa malo Allah još više. Zašto? Zato što je rekao in lukom, robbukom la in šakartum la nekom. Sjetite se kada je vaš gospodar objavio, ako vi budete zahvalni, da ću vam još više dati. Čudno mi je stanje vjernika i je stanje njihovo. Njegov, Zato trebamo biti zadovoljni Allahom odredbom što god nam popisao. Ma kako teško iskušenje jeste, nije lahko. Nije lahko podnijeti to sve, ali na kraju Vjerni ne bi li smio dozvoliti da bude ahmak. Vjerni treba bude promisljiv. Na kraju vidjet ćemo da plaćemo i plaćemo. Sedam dana, deset dana, ne znati koliko, ne možemo povratiti izgubljeno. Pa od početka Pa ne znam šta da, to uradimo. Ono što nas je prošlo, gubitak drage osobe, makako nam bila najdraža majka, otišla, ne možemo je vratiti plaću. Zato budemo srcu, budemo zadovoljni za ovom što god da Allah je uglavnom Rekao je Allah poslanik Alihi sa sam Inna idana džaza, inna idana i belai. Doista je veličina nagrade razmjena veličini iskušenja. Pa ako si Allah pokoran rob, ako si iskreni vjernik Allah, Allaha, dželala, što god da Allah više iskuša i sa većim iskušenjem, to ti kod Allaha pripada veća nagrada. A draga braća, njavog mora proći I mi na dunjavku moramo proći. Kroz ovaj dunjavuk i otići s njega. Nema vjerniku rahatluka na dunjavku. Nema vjernika da uživa na dunjavku. Nema. Ako je iskreno Allah rob, ne može uživati. Sjetite se riječi kada kaže Allah dželevala Adamu. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى I mi smo rekli o Adamu, kada je Adam bio u džennetu, nakon što ga je Allah stvorio i šeitan mu počeo zaviditi i spletke praviti, da ga izvede iz dženeta. Rekao je Allah dželala, o Ademe, doista je on šeitan, neprijatelji tebi i tvojoj ženi, zato ga se dobro čuvajte da vas ne izvede iz dženeta. Gdje? Na dunjavu, da je teško, pa da se patite, pa da se mučite. Svako od nas koje je na dunjavu mora da se patiti, mora da se mučiti. Zato dakle, nema života osim ahiretu, kao što je govorila Allah poslanik Ali Salatu Salam, kada je gradio svoj mesčit, svoju džanju, la Aisha ila aiša la ahiret. Nema života, istinskog života, osim života na ahiretu. Zato što god nas nađe na dunjavku, budimo zadovoljni radi naše, radi naše ahireta. Dakle, ovo će nam biti postavljeno, ova pitanja će nam biti postavljena u kabru, ko je tvoj gospodar, koja je tvoja vjera i ko je tvoj poslanik ako ne budemo živjeli po ovome na dunjavuku, istinski spoznali svoga gospodana, upoznali njegove narodbe i zabrane, ne samo upoznali, već ono što nam je redu radili, ono što nam je zabranio, ostavili se toga. Upoznali svoga poslanika Muhammed Ali i Salatu Sam i mimo njega ne tražili nikoga drugog. Najbolja uputa je da Muhammed Ali i Salatu, mako drugi bio. Allah ga je poslao da nam pojasni vjeru i svojim primjerom, svojim životom pojasnim do detalje. Nije otišao od nas, kako kaže Ebu Zer, sve dok nas nije obavijestio, čak i onoj ptici koja se kreće na nebesima. njoj je dao izdanje. Kada je dao jedno izdanje, on dao svakom pitanju iz vjere, vjerskom pitanju dao nam je odgovor. Pa treba tražiti nekoga drugog? Sa spoznajom Muhammed Alihi Salatu sam se sve više približavaš njemu, sve ga više voliš, a onaj koji sve više voli Allaha Čalla Vala na dunjavku, sve će biti približi Allahu i Allahom poslaniku i salatu sam na Dunjavu Na, na onaj koji sve više i više voli Allaha subhanahu wa ta'ala i Allahom poslanika približava se Allahu i Allahom poslaniku i salatu sam sa dobrih djelima, sa salatom i salama na njega, Muhammed i salatu salam. Sve će to biti razlog odagnavanja njegovih te tegoba na Dunjavu Zato gledajmo što je moguće više da poznat vam je Hamis Ubeja, radi Allahu talan koji kaže Allahu poslaniče koliko od svoga vremena da odvojim za donošenje salavata i salama na tebe. Može li četvrtina? Kaže može, ali ako hoćeš, može još više. Pa kaže onda trećina, može, ako hoćeš onda može još više. Polovina, polovina, ako hoćeš možeš, kaže onda ću ja cijelo svoje vrijeme posvetiti donošenju salavata i salama na tebe. Allahum sallam, Kaže, ako budeš tako radio, onda će zasigurno sve tvoje tegove, sve tvoje brige biti riješen Zbog toga. Da imaš problem u porodici, imaš problem sa ženom, imaš problem sa sinom, imaš problem sa majkom, sa ocem, ili oni s tobom, oni nama imaju problem, oni imaju s njima imaju problem, donosimo što je god moguće više sa salavata i sa salama na Allahovog poslanika, ali i sa salatu osam. Allah, želi na će se pobrinuti za naše vide. I došlo u hadisu koga je šeha Bani cijenio, dobri, da Allah ima posebno velika koga je podučio imenima svih nas, on pozna imena svih nas, imena naših Pa kada neko od nas se salavat i salam na Muhammed alihi salatu wa sallam alihi on taj salavat i salam poslaniku alihi salatu Kaže, Muhammed Mustafa, sin Amara. Kaže, ispomene imeni moga i A onaj koji donese salavat i salam na alihi salatu wa salam, Allah deset, deset puta. Zato upoznajmo se što je god moguće više sa Allahom. Da nas neko upita i zatraži da govorimo pet minuta o Allahu, rijetki su oni koji bi znali. Da zatraže pet minuta da govorimo o poslaniku Muhammedu alihi salatu Zona, Rijetki su od nas oni koji bi znali to njemu. Zato imamo brošure napisanje, napisane, tako, tri temeljna načela, tri osnovna pitanja. Pisali su islamski učenjaci na nas poduče i to su širili i to treba širiti. I to je sazdano na kuranskim ajdima i hadisima o Allahu koji je tvoj gospodar. Pitanja koja će biti pitanje kao pitanje od kojih zavisi naša vjera. Ali nećemo se moći snaći u kabiru ako ne budemo poznavali ta pitanja, živjeli ta pitanja na Dunjavku. Poznato vam je kada je Omer učeno da će biti upitan ova tri pitanja u kabiru, rekao je, hoću biti ove pameti kad sam sad Gospodin preko obađa, e, pitaću ja, taj li koji je njihov gospodar? je dobro znam koji je njihov gospodar. Ali to je bio Omer. To je bio Omer. Koliko se mi spremamo za ovaj kao? Ko je tvoj gospodar? Moj gospodar Allah, onaj koji me stvorio, mene i sva druga stvorenja, onaj koji je mene i sva druga stvorenja obdavio brojnim svojih blagodatima. To je jedan drugi istinski Bog koga ja obožavam, i potvrđuje ne samo svojim jezikom, već i svojim djelima, učuje mu dolu, strahuje od njega, nadam se njemu, prinosim kurbane njemu, obavljam namaz njemu, kod inna salati, wa nusuki, wa i on mati, lillahi rabbil Reci, moj namaz i svi moji obredi, moj cijeli život, a pa čak i zadnji trenuci moga života, moj par smrt, posvećeni su samo Allahu. Ono je gospodar, nikome drugo. Ono je stvorio. Čitajte početak svoje Bekara. Prva naredba i prva zabrana u u Kur'an jesu suri od Bekara 20, 21, 22 ajet. O ljudi, obožavajte svoga gospodara koji je stvorio vas i je prije vas, da biste bili bogobojazni. Onaj koji vam je ovu zemlju učinio mehden, prostirkom, toliko da možete na njoj spavati, komotno moramo na zemlji spavati. Onaj koji je iznad vas stikao nebesa, bez stubova, onaj koji vam sa nebesa spušta kišu, pa uz pomoć kiše daje da izniče razgovor što vidio u kojem je hrana za vas, vaša obskrba, Fela i lillahi endaden vam tu zato nemojte nikoga Allahu ravnim smatrati. Vi to dobro znate. Što vi to dobro znate? Vi to dobro znate da vam zemlju niko ne može učiniti tako pogodno. Vi to dobro znate da vam niko nebesa ne može dignuti. Vi to dobro znate da vam niko sa nebesa ne može spustiti kišu. Zato nemojte niko, nikoga Allahu ravnim smatrati. Allah je jedan jedin istinski Bog dostanom obožavanja. Ma nijamet Allah Kada bi se brojali je blagodati, nikada ih ne biste mogli nabrojati. Kada bismo brojali. Mi smo bili prije 30, 40, 50, 70 godina, mi smo bili vrijedni, spominjeni. Mi smo se spominjali. Evo nas na dunjavku spominje ljudi pričaju o nama, spominje nas. Pa pogledajte kako nas je Allah lijepo stvorio, nikoga od svojih stvorenja nije bilo skladno. Sve je on skladno stvorio, ali čovjek je u najvećem skladno. Dakle, halakna insana fi ahsani taqvim, je to što čovjeka smo stvorili u najljepšem izgledu, sa tim brojnim blagodati nas počasti razumom i najvećim blagodati slanjem Muhammeda Mustafa Alihi svoga poslanika, od kojeg se danas mnogi okreću, slijedeći svoje strasti, svoje prohtjeve, slijedeći običaje, slijedeći komšilu, udovoljavajući omino ili omino. Dakle, podružimo se ovim pitanjima. Od ovih pitanja ovisi naš ahir, ovisi će naši odgovori u kabru, hoćemo li moći odgovoriti da, moj gospodar je Allah, moja vjera je Islam i moj poslanik je Muhammed Ali Salatu. Samo onaj koji odgovori na ovakva pitanja, a tražit će se brzo odgovor. Jasna pitanja, kratka pitanja, brzi, jasni, kratki odgovor. Moj gospodar je Allah, moja vjera je Islam i moj poslanik je Muhammed Ali Salatu. Onaj koji bude živio u njom, i će Allah odredina amenu fil qavli zabiti fil hajati dunja u Allah će postojanom ježnu učvrstiti vjernike i na dunjavu i na ahiretu. Kažu i čma svi komentatori Allahove knjige, jeste na dunjavu za vrijeme ovog života, bit će postojan i u kaburu učvrstit će ih odgovor na ova pitanja. A mnogi koji budu vjerovali svoj iman dokazivali, kao što nam je poznato, da je samo u srcu. Kao što mnogi danas kažu, ja sam dobar musliman, ja nikome ne činim zlo. Ostavi ti to kome hoćeš. Vjera, islam se dokazuje srcem, jezikom i dijelima, obavezno. Dijela su sastavni dijelima, bez toga nema njima. Bez toga nema vjere. Valja Allahom na srcu, pa sad nisu došli brojni hadisi ko ne plane nije musliman. Ko ne plane nije musliman. Elahdu ledi bejnana u bejnamu salatu men traka, fetak kefar. Ugovor između nas i njih je namaz koga ostali oni je između čovjeka i njegovog mjesta, između čovjeka i njegovog mjesta u drugom mnogo i je i namazan. Čovjek ostavi namaz, vjerstvo prilazi. Valja vjeru dokazao, ne bi se vjeran kao ja. Zato dakle pobrinimo se. Ko ne bude živio ponavljanje, ne spozna svoga gospodara, ne bude ga obožavao, ne bude ni praktikovao vjeru kakvu on traži od nas, ne bude slijedio poslanika Muhammeda i salatu sam kada bude upitan, neće znati odgovoriti. Ili će samo skivati. Kako je došlo u hadisima, govorit će ha, ha, ha, pokušat će da se sjeti. Pa će na kraju reći, govorio sam ono što su govorili drugi. O tom čovjeku Muhammedu rekao sam što su govorili i drugi. Pa treba ubiđenja. Nema šta je rekao Allah Onaj koji ne odgovori na ova pitanja, sa jedne njegove strane i pokazat će mu se dana. Ali kao sve će zaboravio to. Pa će mu se reći, ovo je bilo mjesto pripremljeno za tebe. Da si bio pokoran da si odgovorio na ova pitanja. Zatim će se s druge strane otvoriti i pogledat će, vidjet će žehennem, vatru kako sama sebe izjeda. Sama sebe izjeda čeka drugog da je. na čemu mu reći, ovo je tvoje mjesto, ovo je mjesto prilike. Zato što si bio nepokoran. A ona je vjernik koji odgovori uspješno, brzo, jeste, moj gospodar je pa Allah, moja vjera je Islam, i moj poslanik je Muhammed Alihi Salatu Sam. Govorit će, opet kažem, zato što je živio po tome. Danas, čak i u našoj zemlji, vama je to poznato, tako nekima, zbijaju se sobi. A pa kada se mrtvi spušta kao što spušta se celulica, papir i pitam njemu, ako budeš upitan ko ti je gospodar cijelom, ako budeš upitan koja ti je vjera islam, ako budeš upitan ko ti je poslanik recimana, šalez nije. Od ovoga ovisi ahiret, odnosno ovisi vječnost, da budem konkretni. Hoćeš li uživati, nećeš se patiti iz jedne patnje u dugu, sve i veću. I nema ljudi, da ti može pomoći. Već dakle tvoj život koji ćeš provesti na ovom dunjavuku u pokornosti Allahu Dakle, nakon toga, da skratim kad sam odužio, nakon toga, dakle, nakon govora kabura, nakon stiska kabura, nakon dolaska dvojice meleka i postavljanja pitanja, otvaranja kabura s jedne i s druge strane, nevijedniku se otvori prvo džene, pa se kaže tvoje mjesto koje ti je bilo obećano, ti ga je Allah zabranio, zbog tvoje nepokornosti, ovo je tvoje mjesto, u Zatim će se vjerniku otvoriti mjesto u Jehennemu vatri, vjerniku, nakon što odgovori uspješno na pitanja, pa će se reći ovo je mjesto koje te čekalo da si bio nepokoran Allah. Pa će mu se pokazati mjesto u čemu te reći ovo je mjesto koje te čeka sada. Ovo je tvoje mjesto. Kada nevjernik vidi svoje pravo mjesto, nevjernik svoje pravo mjesto kada vidi u Jehennemu, već će gospodar ne dozvoli da nastupi sudnji dan. Jer znamo ko sudnjih dana da tu biti vječno. vjernik kada vidi svoje mjesto u džennetu, koji ga čeka, nakon mjesta, a zaba koji ga je čekalo, kada vidi svoje mjesto u džennetu, reće gospodaru, požuri sa svojom dana. Požuri da uživa. Iako ćemo lijepo biti u kaburu, kasnije, nakon ove prve noći. Allahom mi da i nas učinu da nam bude lijepo. Pa nakon toga i jednom i drugom, i vjerniku i nevjerniku, grešniku i dobrom, dolazi sadisjenik, sagovornik, dolazi drugom koji se vidi s tim do sudnjega dana. Onaj koji nije prošao na ispitu, čemu se nadate? Njemu će doći pojaviti se čovjek u tvinom u kapuskoj tvini, pojaviti se čovjek također crnog lica, neugodnog mirisa. Kada ga vidi, primijeti njegovu siluetu i osjeti njegov miris, kaže, ko si ti? Zar nije dosta ovo što sam do sad proživio i doživio? Ko si ti? Reći će, ene ameluke el je, ja sam tvoje loše djelo. Nama je dobro poznato. ne, neko od nas našao se u takvoj situaciji. Nekada budeš prinuđen da provedeš, makar i nakratko, sa osobom koja nije lijepog izgleda, nije lijepe ulići, koja za udar, neugodnog je mirisa. Pa provedeš nekoliko minuta, dvije, tri minuta, ono si kod dvije, tri godine. Sjediš ko na iglama. Jedva čeka da neko dođe da te odvoji od njega. Ili da neko prekini razgovor između tebe i njega. Dvije, tri minute, šta misliš šta će biti sa ovim, s kojim će se družiti ovakav drug, prijatelj do sudnjega dana. Biti s njim u tako tjesnom kamoru, na ugodan miris, izgled, ruža A vjerniku će doći čovjek svijetlog lica, bijeli odjeće, pa će reći raduj se, budi obradovan, raduj se Allahovom zadovoljstvu, raduj se džennetskim bašćama i uživanjima u njima kad će reći vjernik, tvoje lice kao lice onoga koji dolazi sa dobrim, ko si ti? Pa će reći, ene amelke svoje, ja sam tvoje dobro djelo. Ja sam tvoje dobro djelo. Sada na dunjavu pobrinimo se, nastojimo, zalažimo se, trudimo se da imamo dobro djelo sa sobom, da imamo u knjigu u kaboru, da imamo namaz. Ja, jeste čuli za sabit al Bunani, al Bunani, bio je jedan od velikih učenjaka hadisa, pobožnjaka, zahida, abida, učenjaka. Pogledajte šta kaže na samrti, šta mislite da mi imamo dovu koja se prima, šta bismo na samrti rekli? Sačuvaj ženu, sačuvaj mi porodicu, sačuvaj mi nemoj da ih ostaviš bez ikoga na dunjavu. Kaže sadite od Dunaju, kada bi ga I oni će uvijek kao što i oni bi. Kaže gospoda, ako i kome budeš dao da klanja u kabu, daj meni gospoda, ako ikome dadneš tu blagodat da u kao daj meni. Jer pa to je bio čovjek koji je stojao satima i satima na namazima, na noćnom namazu. Te riječi nisu mogli tek tako da izađu. To u nekome koji je rijetko kad bio na namazu, teško. Savite li nam kaže, pa pobjedimo se i mi koliko toliko imamo dobrih dijela, drugo kao da smo predvjetni. Zato, dragovane, vam braće, vodimo računa o ovom. Pripremajmo se za kabor. Pripremajmo se za ovu prvu noć koju nećemo na Dunjavku doživjeti. Njoj slično, zasigurno. masovno da upoznamo svoga gospodara, svoju vjeru, svoga poslanika Muhammad Ali i Sallahu I žudimo za Allahom i za zadovoljstvom, Allahom dželovala. Odazivajmo se njegovim narodom, klonimo se onoga što je Allah subhanahu wa zabranio, onako kako je dočinio isključivo Muhammed Mustafa alihi sallatu sallam, drugi nas ne interesuje. Muhammed i salatu samo prvo mjesto pa kasnije svi dolaze. Odazivanjem se obožavaju na Allaha i namazom i svim drugim onako kako je dočinio Muhammed Mustafa i salatu sam. Ništa nam ne vrijedi to što ćemo se umariti i bariti. Ako ne budemo obavljali onako kako ga je sami Mohamed Muhammed i salatu sam. Ma nam ila amela lesa je možda favorad. Sad nije došlo u hadisu Ajši kod Buhari i kod muslima ko učini neko dijelo u ovoj našoj vjeri koji nije od nje, on se odbija. Čitate li suru Hel, etake hadithul Hosije, uđuhu jevme ili Hosija, amiletu nasire, poslananom hamije. Jel ti došla vijest o tešoj nevoji, kada ćeš vidjeti ljude napaćene, umorene, prestavljene. Kaj će završiti u zabranoj vatri? Napaćene, umorene, čine, dobrim dijelima na njom. Umahli se, slamali se, prestravljeni. Kako pa prestane? Nema ništa od njih. Nema ništa od kakvih djela. I na kraju se završiti u vatri. Zašto nisu obožavali Allaha kako su trebali? Kako ga je obožavao Muhammed Mustafa alaihi salatu sam. Jer kako svaki dan govorimo šhada la ilaha ila, to šhada la Muhammed Rasulullah. To nisu braće puke riječi sestre. To se treba dokazati svjedoči. Možete se reći uzeti od svakoga. I to može svako svjedočiti. Kada kaže čovjek svjedočni, onda treba da je uvijedi, da to pokaže i dokaže. A svjedočenje da je Muhammed Allahu poslanik traži od nas, kao što i da je Allah čelovao jedan jedinistički Bog. Svjedočenje da je Muhammed Allahu poslanik traži od nas šta? Da prihvatimo sve ono što je došlo od njega. Da se odazovimo onome što je naredio, ostavimo se ono što je zabranio i da ne obožavamo Allaha osim onako kako ga je on obožavao. Nema uvođenja novina u vjeri. Jedan od zadnjih ajeta koji su objavljeni Allahom poslaniku alihi salatu sam, Lijevu kventu lakum وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ sami, Danas sam vašu vjeru potpunio. Ova čaška potpunjena, ne treba ništa više. Kaže mu Ketir, nakon Allahovog potpunjavanje, zar ima više? Zar ima niko bolje da će potpuniti vjeru? Nakon Allahovog potpunjavanje, nema više upotpunjavanja. I blagodat sam svoju prema vama upotpunio. Kako? Tako da sam vjeru upotpunio. i ste potrebni ničega. Sve imate. Neće nam se desiti ni jedno pitanje, ni jedan problem u našem životu a pa da u našoj vjeri, kod učenih ljudi koji znaju Kur'an i Sunnet, nećemo naći odgovor, naći ćemo zasigurno odgovor. Da kad kane lakum fi Rasulillahi na hasan, vi u Allahom poslaniku imate najbolji uzor. U svemu, čitajte njegov životopis, pa ćete naći u čemu god se mi nađemo na tunjavku da se našao u njemu. On je bio u siromašnim danima, načina, kad ste zaboravili tamo iz penzionerskog doma, riječi Ebu Mamen Bahirija, radi Allah talan koji kaže, porodica Allahov poslanika, i salatu sam, ni u jednom danu nije imala viška hrane koliko za jedan nečta ni Koliko se kod nas i kod onih najsiromašnijih zna baciti hrane nakon obroka. Kaže Ibn Abbas, Allahov poslanika, i salatu sam, i njegova porodica, njegove žene, znali bi zanočiti, za bi zanočiti, gladni nekoliko noći, da se nisu imali što da večeraju. On je bio bolestan. Stoji kod Buhari i kod muslima da je rekao ja doživljavam bolove kako doživljava dvojica vas. I kaže imam zehebi da je imao temperaturu 80 stepeni, vjerovali ili ne. Na samrti. Kao što čovjek ima 39-40 poslanika, ali sa sam imao toliko. Poznato je dobro da je došao tula, u sud, da ga obiđe na samrti u bolesti u kojoj je umro, a pa stavio ruku povukao, opržio se. Kaže, Allah, da ti doista imaš toliko temperaturu, kaže, da kao što dvojica vas imaju. Kao što dvojica vas imaju. Nećemo se naći ni u jednoj situaciji, ali se ovdje naše to od Allaha i da blagodati milosti prema nama. Sve imamo na taj jer samo se traži od da radimo Zato nastavimo što je god moguće više. Da žurimo Allahu subhanahu ta'ala prije svega sa obaveznim ibaditima, braćom, ko nije počeo da klanja neka klanja. Nema vjere, bez namaza. Ne Nema spasa bez namaza. Klanjamo ljudi da nam bude klanjamo, ako nam je klanjamo. Da se držimo vjeri kako treba, oni koji ne klanjaju, ne bi trebalo ne klanjati. Jer je Allah dželala zabravio onima koji nisu vjernici, da im se stoji na kabru. Vrate na kabri. Ne stoji na njihovom kabru, nemoj da im klanjaš namazu. Klanjajmo. Postimo. Sve ono što nam je Allah na naredio da činimo to radimo koliko možemo jer je Allah što rekao u hadisi kuciju, ničim mi se moj rob ne može približiti kao što mi se može približiti sa obaveznim, s onim što sam mu propisao obavezu. A zatim neće prestati i činiti dobra djela, njima ni se približavati sve kada nas Zar ima nešto veće da tražimo? Da želimo od toga da nas Allah zavoli. Zato nemojmo ništa od dobrih dijela. Nakon obaveznih, od dobrih lijepih, preporučenih dijela da ostavimo. Sutra ja i ti, i kod nas ne zna šta može koristiti kod Allah. Zar nam nije poznato? U Surija Araf spominje se ta skupina koji će imati isto dobrih i loših djela. Priželjkivati će samo jedno dobro djelo. Međutim, to je dan potpune pravde. Allah će da bude pravedni. Uradio si zrno zrno stavljeno, a nisi uradio nema. Odakle? Odakle robe? će biti težak dan. Zato radimo što je god moguće više. Kad god smo u prilici, bilo šta dobro da činimo, činimo. Ne znamo sutra šta će nam koristiti. Sretneš brata muslimana, sestra muslimanka, sestru muslimanku, nasmiti im se u lice. To je dobro djelo, to je sadaka. Od tebe su ruke i veći sadaka. Da se nasmiješ svojom vrtu u lice, to je sadaka. Od toga imaš dobro djelo. Vidiš staru osobu na ulici, treba je prevesti, prevedi je. Vidiš nešto na putu, na ulici, prepreku na kapu, ometa prolaznike u prolazu, skloni. Danas mnogo što imamo na ulici, možda treba skloniti. Znaš za nekoga da, da, da mu je potrebna pomoć, imaš novac, provoći će, otiće prije ili kasnije, potrošit će se, potrošimo bez Pomozi mu, Možeš posuditi, posudi, nemoj da zaboraviš čovjeka da čovjek kada dva puta posudi istoj osobi kao da je udjelio tako. Ili onaj koji posudi, pa odgodi dug, da mu se kasnije vraži dug, za svaki odgođeni dan piše ti se sadaka. A oni koji su imućni mogu da ništa ne podijele od svoga mjesta, da ga pozajme, a da svaki dan udjeluju sadaku. Da svaki dan udjeluju sadaku. Možeš nekoga pomoći, makar sa pola riječi pomozi, nemojte zaboraviti nikada na da Ajše, radi Allahu Kao mm, Kamo sliče da su nam ovi hadisi Kada je došla žena sina, koja nije jela, drugo, sa svojim djelama, djevojčicama, curicama, jedna s desne strane, druga s lijeve strane, i požalile se, nisu u drugo vremena ništa jeli. Pa Ajša, supruga predsjednika države, ne nalazi u kući osim tri datove. Traži da im nešto dadne od hrane pa ne nalazi osim tri datove. Pa daje majci, a majka brižna daje svojoj čerpici s desne strane jednu, s lijeve strane drugu i jednu je Nije ni ona jela. Međutim, dok je dala ovo s desne strane, ukrenula se lijevoj, ovaj pojela svoju dala je okrenula se sebi, podigla, do svojih ustala je pojela i ova dvije gledaju onu njenu treću. I onda majka, i to može samo majka i niko drugi. Zato je spomenuto ovaj hadisu i drugim hadisima. Uzimamo onu svoju treću i ovako prepolovi i dadne desne strane i s strane. A što Kaže, zadivio me. Što bismo mi rekli, ostala sam bez teksta. Kada je došla kada je sa Salatu sam obavijestila sam ga o tome. Pa što je rekao? To pola se čuvalo i je džahimske vatri. U drugom rivajetu to pola hurme i je džanet. Pola da to je i je džanet. Čuvajte se džahimske vatre makar sa pola hodine, sa pola vatre. E tako treba ne znamo što ono može koristiti. Čuli ste za Zubeidu, vjerovatno. Zubeida, žena Haruna Rešida, žena Umara Rašida. U njihovo vrijeme nije bilo vode na mini, tokom haških obreda nije bilo vode, ono što bi hađija ponio, to bi imao. Ako ga neko počasti vodom, to bi bila njegova najveća radost u tim danima. Nakon dove Allahu Đalala i bezina vode. Pa je vidjela da je to veliki problem i izdvojila iz svoje i da se iskopa voda na mini. Međutim, nije se pronašla voda na mini. Ni u blizini mini. Daleko od mine se pronašao mini kojeg je trebalo sprovesti do mine, pa je davala, davala, davala iz svog imetka, njenom posebnog naravnog, i doveo se kanal s vodom na njenu. Pa je Zubeida umrla, kao što će sve jedan od nas i sve jedan od nas umirati. Svi ćemo umirati. Međutim, šta je to od nas uradio neko za svog života? Neko djelo na koje se može osloniti, da će umilostiviti njima svoga gospodara. Allahu dželava. Pa je viđena u snu i bila upitana. Šta je Allah uradio s tobom? Kada je rekao, Allah ferani, Allah mi je prosio me grije. Allah mi je prosio. Što su pitali zbog izvora, i taj izvor i dan danas postoji i zove se Ainu Zubejda, Zubejdin izvor. Kažu zbog izvora kojeg si iskopala, kaže izvor koji je izvor. Ne, innama bi rekatejni fi džavfi lej kuntu hafidu alihima već zbog dva rekata noćnog namaza u dubokoj noći u kojima sam istrajavao. Dva rekata noćnog namaza sprem izbora ko bi se mogao nadati. Ja Allaha milosti velika, jer nije ništa da ostaniš. Jedan od učenih ljudi, velikih pozivača ovom vjeru, također je umro, pa je viđen u snu. Bio je upitan šta je Allah radio s tobom, pa se nasmio i rekao, ovako pokazao rukom, je uzdigao. Kaže, zbog tvoga poziva, što si pozivao ljude, ali ovo je veliko se vrati. Kaže ne, već zbog nekoliko radina, koji sam dao timima, radi Allah i Allah. Mi ne znamo što nam može koristiti. Zato gledajmo da što je god moguće svoj život ispunimo dobrim djelima. Prije svega obaveznim, a nakon toga dobrovoljnim. Za kraj ponesimo makar ovo sa sobom. Ibn Qayyim Rahimahullahu ta'ala kaže prelijepe riječi naši primjer jer je teško nam napući na Kaže, ukoliko neko od radnika želi da vidi svoje mjesto kod svoga šefa, ukoliko neko od radnika želi da vidi mjesto kod svoga šefa, mi radimo tako ovdje i onda u firmama, imamo nekakve jel šefove, pa ukoliko neko želi da vidi koliko ga šef cijeni, kaže kaj Kajim neka pogleda u dijelo kojim ga je njegov šef zadužio. Ako si kod šefa poseban, da znači ti odgovoran posao. Poseban posao, nisi tamo da ti da, da te škodno čistiš, Da će ti dati najodgovorniji posao, e kaže isto tako. Onaj koji od vas želi da vidi svoje mjesto kod Allaha. Neka pogleda u svoje djela kojima ga je Allah zaposlio. Šta činiš? Čim si ispunio svoj život? Kojim djelom? To će ti biti najbolji znak koliko si vrijedan kod Allaha dželjavala. Zato, draga moja braća, Allah dželjavala su nam poručili, ja i gledina amen, tako Allah, vodite andur nefsum na kodan djelat. O vjernici, bojte se Allaha i neka svaki od vas gleda šta je za sutra pripremio. Kaže, Allah dželjavala za sve će sutra se biti pitan, ime sema, Allah besar, Allah fuad, kullu lajke kaj nam To je i sluh i vid razum, sve će se biti pitan obračunavaju se prije nego li nam bude Svoja djela vagajmo, kakva imamo na dunjavku, dobra ili loša, prije nego li nam budu vagajmo. Sutra u kaburu, nakon kaburu, na sudnim danu, kaj nam je nikom neće. Allah te dobro moli, to vam koliko riječi budu dokaz za nas, a ne protiv nas. Tam sada to dobro koristio riječima, Ida uzala vodozoru počinje razmišljati o ovim trenucima koji će nam zasigurno znati. Niko od nas neće ih preskočiti. Subhanallah, Alhamdulillah, Shabbat, Alhamdulillah,